Me alegra ver que tu estado no ha suavizado tu lado paternal. Mi estado no tiene nada que ver con eso. Ya no eres el amo de tu universo y eso te está matando. Tráeme un ayudante que responda a mi criterio. No creo que yo responda a tu criterio. Probablemente, pero nadie es perfecto. Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió, que estem aquí com cada setmana en el nostre horari habitual. Preparadíssims per un programa que avui esperem que us agradi molt, un programa en el que hem convidat eh, eh, eh, eh Peter Griffey, de Padre de Família. Evidentment no tenim el dibuix animat, però sí que tenim la seva veu, la veu doncs, que podem escoltar, per exemple, a la Sexta. Eh, tenim el seu doblador, que és el Juan José Perucho, que el tindrem d'aquí uns 25 minutets aproximadament que, que bé, doncs eh, ens parlarà primer com a Peter Griffith i després parlarem amb ell una mica de com són els, els doblatges de Padre de Família, eh, parlarem una mica del món del doblatge, que ja sabeu que ens agrada molt fer-ho des del Ningú no és perfecte, eh, n'hem entrevistat a uns quants i aquesta temporada doncs, trobàvem a faltar i diguéssim que a partir d'ara comencem una roda nova de, de dobladors no? i hem, hem volgut començar amb el José Perucho perquè ens fa molta gràcia doncs, eh, com ho fa a Padre i a Família. Anem a presentar ràpidament l'equip del programa. Comencem per la Marta Sanz, encarregada de xafarderia de, Holi de xafarderies de Hollywood i productora del programa. Marta, què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Què tal? Tothom bé? Sí, genial. Ei, guai! <laughs> I la teva gent què? Tots han anat a veure Alabama o què? La meva gent, eh, sí, els he tingut eh, entre la multitud. Uh -huh. Alguns no tant, perquè és clar, es veu que jo no ho sento molt, eh, no estic al cas de com es fan aquestes les preses de possessions dels presidents dels Estats Units, però es veu que es fan quantitat de balls. Sí, sí, una dotzena. I eh, cada ball, i a més n'hi han d'oficials i d'extraoficials. Amb un d'aquests era un que hi havia l'Alec Baldwin, es veu. D'extraoficial? Bueno, no sé, hi havia molts actors La veritat és que hi havia molts i molts actors, i no només actors, sinó gent de, bueno, de la música i, i d'altres, clar, artistes. uh mhm. -huh. Jo no els he pogut seguir home, a tots. Home, va ser flipant veure John Williams dirigint l'orquestra i a Yo-Yo Man, que és aquest home oriental que hem vist alguna vegada algun capítol de l'ala oeste de la Casa Blanca, tocant pel president de, dels Estats Units, Martin Sheen, i ara tinc tingut l'ocasió de tocar pel, pel veritable real. president dels Estats Units, Barack Obama, no? Doncs us he portat una mica recull d'alguns dels famosos que hi eren presents. Eh, Oprah Winfrey, per exemple, clar, eh, no mm -hmm. podia mm-hmm. faltar. No, no, no, clar, era, era I és el que li va donar el primer, li va concedir el primer ball a president dels Estats Units. Molt bé. Doncs parlarem d'això, inevitablement ho hem de fer aquesta setmana. Jacint Casadamont, com estàs? Molt bé. Preparat per a les teves notícies? Sí, sí, sí, sí, sí. Què vol dir això? Que sí. Ah, molt bé, molt bé. No vol dir que no. No, sí, val, val. Sí. <laughs> uh, recordem, la setmana vinent parlarem de les nominacions dels Oscars, perquè aquesta setmana tenim molta moguda i ho deixem per la vinent, que estarem jo allà més, una mica més reposats. I avui, a banda de les estrenes, ja ho han dit, el Juan José Perucho, que l'entrevistrem, i avui un especial de 40 minuts, l'espai de sèries, que avui serà una mica més llarg del que és habitual, que sempre anem allò amb el pitu al pitu, doncs aquesta setmana doncs, de 10 minuts, de 40 minuts, que parlem una mica de tot i força de, de les sèries de, de televisió. Nosaltres el que farem serà començar començar ja amb el programa, presentant i dirigint el, el Ningú no és perfecte en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i us recordo primer de tot la pregunta que fem al sorteig a lot de còmics de Panini la propera setmana. Quin ha estat el darrer actor en interpretar a Punisher? El darrer actor en interpretar a Punisher. Tots aquells que sapigueu la resposta teniu de temps fins al 27 de gener per enviar-nos un correu electrònic al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com i també recordar-vos la nostra pàgina web que és el www.grn.es e barra ningunoes no és, o si aneu a Google i cliqueu no és perfecte, som els primers de Google, o al nostre Facebook, simplement aneu a, fe aneu a Facebook, cliqueu Ningú no és perfecte amb els seus accents i allà ens hi trobareu i es podeu fer amics eh, nostres i bé, veureu vídeos i fotos i coses divertides. Nosaltres anem ja directament al cinema. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando para ser actriz. ¿Has estado en París? Nunca he ido a ninguna parte. April, lo único que sé es que quiero sentir cosas, sentirlas de verdad. ¿Qué te parece como ambición? Frank Wheeler, creo que eres la persona más interesante que he conocido. Solo está a una hora de la ciudad. Y es muy espaciosa para los niños, como pueden ver. ¿Qué te parece? La verdad, a mí me gusta. ¿No echarás de menos la ciudad? Nada es para siempre, ¿verdad? esta es la vida que queríamos. Teníamos planes. Tenías planes. Lo sé. Míranos. Hemos caído en el mismo ridículo engaño. Eso de tener que renunciar a la vida. Sentar la cabeza al tener hijos. Revolutionary Road és aquesta pel·lícula del Sam Mendes, el director d'American Beauty, amb Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, que em sembla que és la seva actual parella, eh, vull dir de Sam Mendes, no <laughs> Leonardo DiCaprio, eh? no us espanteu, Kathy Bates i Dylan Baker. Es tracta de l'adaptació de la novel·la de Richard Yates, que és un retrat a marc del matrimoni, protagonitzada per la parella protagonista de Titanic 11 anys després. L'acció succeeix als anys 60, ens presenta Frank i April, que són un matrimoni que viuen a Revolutionary Road, un veïnat on tothom sembla ser igual. Una mica això s'assembla a American Beauty, una mica. Torna a reincidir en el mateix tema, en certa manera. Els homes treballen en oficines i les dones es dediquen a les tasques de la llar. Una mica també el que podem veure a la sèrie Mad Men, no? que també una mica és, succeeix en aquest cas a finals dels anys 50, etc. El cas és que totes les casetes són idèntiques, bé, la típica i monòtona vida per tothom. Frank treballa en un despatx a Manhattan i està completament avorrit, mentre que ella ha deixat enrere el seu somni de convertir-se en actriu i es dedica exclusivament a cuidar els nens. Un dia April proposa una idea que capgirarà les seves vides, marxar a viure a París on ell es podrà dedicar al que realment li agrada. Els seus amics i veïns reaccionen amb incredulitat, però tots els envegen. Un embaràs inesperat, un augment de sou i el distanciament de la parella seran el començament d'un viatge que no es produirà. Hem de dir que Mendes incideix novament en aquest tema, igual que ja feia amb American Beauty, és a dir, criticar la vida en els suburbis on els seus personatges ofeguen les penes amb el qual i cometen adulteri. Yates retrata la seva novel·la, El matrimoni, com una prohibició per a les persones que els priva de fer realitat els seus desitjos. La segona estrena és Transporter 3, pel·lícula d'Olivier Megaton, que amb aquest nom Megaton sembla un nom d'un videojoc ja directament, amb Jason Statham, Natalia Rudakova i Robert Nipper, el T-Bag de Prison Break, que no sé què passa, que sempre que fas el mateix paper eh, a totes les pel·lícules que li estan donant. Bé, segons els que l'han vist, eh, diuen que és més del mateix, però pitjor. En aquesta ocasió, Frank Martin, el transportador, haurà de transportar la filla del ministre de Medi Ambient d'Ucraïna, de Marsella a Odessa, ja que el pare de la noia ha plantat eh, cara a una multinacional que té una de les seves principals instal·lacions al cor d'Ucraïna. Una pel·lícula marejant dels directors de la nova escola que pensen que fer una pel·lícula trepidant els plànols no poden durar més d'un segon. Que algú que els hi expliquin a aquests homes que entre trepidant i marejant hi ha una gran diferència. Gràcies a la labor, eh, entre cometes, del seu director, sembla ser que és la pitjor de la ja trilogia, eh, amb una posada en escena que no deixa lluir l'habilitat de Jason Statham imitant a Jean-Claude Van Damme tu sé que ets uh, fan de la saga... No, imita Van Damme. I tant que imita Van Damme. Intenta ser un nou Van Damme. No s'obre de cames, com en Van Damme. Ben, això no, però intenta ser, doncs... Uh, no, és el nou Bruce Willis, amb la flema inglesa. Ui, no, no, no. Sí. Flema inglesa? Jason... Mare de meva. A més, Bruce Willis no és anglès, això per, per començar. Això és Bruce Willis amb flema inglesa. <laughs> No sé, no sé. Uh, per cert, puc fer un comentari? Sí. L'altre dia estava mirant la biografia de Stephen King a la seva pàgina web oficial, sé que no té res a veure, però no, sí. No, no, no, a veure, com I ho lligues, això? va fer un article sobre les deu millors pel·lícules de l'any passat. Uh mhm. -huh. Entre elles ja estava la de Carrera a la Muerte, que surt Jason Statham, sí. a la desena posició, i a la sisena posició hi havia Bank Job, que és la pel·lícula que ha estrenat aquest any Jason Statham, que no s'ha estrenat aquí, que és un jo, tractament jo, anglès... Acabes de confirmar el que pensava que des de que el va atropellar un cotxe, Stephen King s'ha tornat l'elo. I quan acabava l'article, incloent aquestes dues pel·lícules, deia que el deixéssim en pau, que anava directe cap al cinema a mirar Transporter 3 perquè considera que és un dels millors sectors Fantàstic. actuals. Sí, Co Confirma la meva teoria de que se li a la olla després de l'atropellament. Stephen King! <laughs> Vinga, anem per la darrera de les novetats aquesta setmana. Una pel·lícula que no recomanaria, però vaja, aquí està. És el gran stand de Rob Schneider, amb el mateix Rob Schneider, amb David Carradine i Jennifer Morrison, que bé, surt poqueta house i mira, escolta, se'n va rodar aquestes coses. Bé, el popular còmic americà i el mític Kung Fu protagonitzen aquesta comèdia sobre un home eh, espantat per anar a la presó acusat d'un delicte fiscal que es proposa aprendre una misteriosa art marcial per sobreviure entre reixes. A veure, Uh, les crítiques uh, nord-americanes diuen que és molt dolenta. I això sí, el millor és veure a Carrandine fent de mestre i Schneider de petita llagosta, que si més no, a veure, per prendre'ns-ho a conya, doncs poder sí que ens pot fer mitja gràcia aquestes escenes que comparteixen els dos actors. Prefereixo Uma Thurman fent de petita llagosta. Uh, Uma Thurman... Sí, sí, home, sí, abans que el Rob Schneider, i tant. La veritat. Ropa Schneider mm, no el prefereixo de cap manera, eh? ja t'ho dic jo. Pèl, o sigui, no. <laughs> no, no, no interessa el, el gigoló aquest. Vull dir, per la pel·lícula. No, sí, sí. Eh? Vinga, vaja, sí, preparem que anem ja directament a l'hotel. What do we get for $10? Everything you want. Everything, everything. Oh! Don't do that, babe. Oh. Doncs quan tu vulguis, Jacint. Uh, bé, comencem amb una sèrie que va tenir poc èxit a la televisió, que és a la CBS, que era Jericó. Mm -hmm. No mm-hmm. sé si la vam seguir gaire. Per no, aquí, no, no em va interessar. Que la van emetre Telecinco aquí a Espanya i que va aguantar una temporada escassa, tot i que tenia una legió de fans bastant important als Estats Units. Sí, no, no acabo mai d'entendre el fenomen Jericó, però vaja. Bé, doncs sembla que amb el final que va ser una mica precipitat, el seu creador va decidir que eh, podria donar perfectament al sala a la gran pantalla. I ja està parlant amb la productora per fer la pel·lícula, el director, bueno, productor executiu uh -huh. de la mhm. sèrie, que és John Turtelbaum, que el coneixereu per les grans pel·lícules La búsqueda 1, La búsqueda 2. Ah, doncs pues mira, no està malament. La búsqueda 1 està, està bé, la 2 també. Les eh? dos, eh? sí, sí. a mi em van agradar. Jo sí, sí, veure. sí. Bueno, està bé. Més pels secundaris que pels protagonistes, bueno, però està bé. Bueno, Nicolás Cage també fa gràcia. Sí, bueno. Gràcia, gràcia. Bueno, sí, té la seva cosa. Després, Dominic Monaghan... Bueno, el comentari que et faria és una cosa que no ha interessat a la tele perquè la volen passar al cinema. I, en canvi, sèries que han tingut gran èxit i que tindrien que donar el salt a la gran pantalla per nassos, sembla que, que mai salten, com <laughs> Arrested Development, que portem 4 anys no, si esperant que salti. L'equip A. També, bé, bueno, mm -hmm. això ja és més un remake reciclat. Sí, no, és clar, és clar. Després, Dominic Monaghan, que era un dels protagonistes de la trilogia El senyor dels anells. Ha Un dels com... hobbits. Sí, el de Perdidos. El, el, sí, el quarteto que de Hobbits. El, exacte, és que a mi sí. no m'agrada. No, no, doncs és el de Perdidos, el Hobbit que sortia Perdidos. Que feia el roquero. Sí, que el maten. Sí. Mm. Vale, doncs aquest senyor ha declarat a MTV News que ha parlat amb el senyor Peter Jackson i el senyor Guillermo del Toro i que molt possiblement apareixeran els sectors un altre cop al Hobbit 1 i 2, perquè recordem que són dues pel·lícules, sí. però no sabem quin paper tindran, si seran molt secundaris o canviaran una mica la història perquè tinguin més protagonisme. Bé, no sé, suposo que farà un altre paper, eh, perquè... Bueno, ja sabem que els Hobbits veu molts anys, però... Clar, però no, és que no. hi ha molta diferència. Ja, ja, no pot ser, perquè clar, si Bilbo serà jove, m'entens, i Bilbo és el protagonista i Frodo representa que no ha nascut, aquests que hi pinten aquí. Que després hi ha la possibilitat que es facin de Hobbit 1 que sigui fidel al llibre i de Hobbit 2 que sigui una versió per enllaçar ui, ui, una amb l'altra. No, això fa molta por a mi. Sí, també podria ser, sí. Sí, sí. Que ho veig, mira, encara bastant possible. Bueno, però clar, llavors seria inventar-se una història, no? Sí. Que aquí, que aquí jo crec és ficar-te contra una legió de sí, fans que... Sí, sí, Ui, Del Toro, ves al tanto. Bé, és que en Del Toro per mi sobra. Tindrien que haver agafat Sam Raimi, com s'havia dit. Sí, però Sam Raimi prefereix Spider-Man, és el que té. Prefereix o li han fotut un faix de, de calés? Home, allà? crec que el faix de calés estava per, per on volguessis. Després tenim Isaac Asimov, que tots mm. el coneixem, gran escritor de ciència-ficció, que mm. té hmm. una famosa trilogia, la Fundació, em mm. sembla hmm. que era. Exacte. Sí. Doncs ha firmat el seu, els posseïdors dels drets a la seva carrera artística, diguéssim, mm. i han fitxat per Sony per fer-ne una trilogia de pel·lícules també, i els de Sony quin mitjor fitxatge per gravar una trilogia de ciència-ficció, no és gens Cameron no és Spielberg, no? és Ro Ro Roland Emmerich. Mare meva. uh, Isaac Asimov, sort que... Està mort. Sí, perquè si hagués vist primer l'adaptació que li van fer d'això robot, que a banda de les tres lleis de la robòtica no s'assemblava absolutament en res, ara si hagués de, viu, de viure una adaptació de la fundació del director d'Independence Day, t'ho juro, és per suïcidar-se. Però si recordem que, que també viu. va fer Stargate, i Stargate estava molt bé. Uh, sí, la sí, pel·lícula sí. era un entreteniment Sí, sí, és l'únic de bo, bo potser que ha fet aquest home a Sèrbia. Sí, potser. la resta, nois. El dia del mañana també és d'ell, no? Eh, sí. Sí, mare meva. Oh, que dolenta. Sí, sí. Bueno, aquella... No, no, no. Sortia en Gyllenhaal, Sí. ja està, no? Dennis Quaid, que més vols? Després un, un altre que... Ah, aquesta és molt bona, Iron Man 2, que la setmana passada havíem dit que hi havia Sam Rockwell i Mickey Rourke, mm -hmm. doncs ara han fitxat Emily Blunt per interpretar a Natasha Romanoff, que és la viuda negra. Comença a preocupar aquesta pel·lícula, eh? Masses dolents. M masses sembla personatges, massa Spider-Man 3, sembla sí, sí. ja. Comença ja la cosa a dir, bé, potser que podem fer més pel·lícules a Iron Man, no cal que la segona els posem a tots, no? Sí, perquè tenen la tercera també empadolada. Clar, eh, en fi... Després Mac G, que recordem que la setmana passada havíem dit que havia fitxat per Disney per fer el remake de 20.000 legües de viaje submarino, doncs el senyor eh, s'ha desmarcat i ha dit que volia Will Smith com a protagonista. Molt bé, Will Smith protagonitza tots els blockbusters, per tant ja no ens sí. has d'estranyar. I per últim, per mi és la notícia la setmana, és Sexo en Nova York, que va recaudar 415 milions de dòlars per tot el món. Una pasta. Que ha de tenir la seva seqüela, que havien dit que potser mm. seria una preqüela. Doncs la senyoreta Sarah Jessica Parker ha dit que té la l'al·licient per fer aquesta seqüela, que seria un nou personatge a introduir que faria el, el paper de la seva neboda o cosina, mm. joveneta, mm. que seria Britney Spears. Britney Spears. Sí, que arribaria a Nova York... A la Marta la veig indignada. I la eh? Carrie li ensenyaria els seus poders de seducció, el seu estil a El que passa que jo veig comprar. una cosa, el camí que va Britney Spears pot semblar més jove la, la Sarah Jessica Parker, eh, que la Home, Britney Spears. la cara a cavallo no, no pot semblar jove de cap de les maneres. Ja de joveneta bueno. semblava una bruixa. Sí, semblava... Gra... Bueno, per favor. Si portava un cap així crepat. Bueno, perquè té eh, aquells rissos, home... Home, pues a mi em pinta bé, però jo ficaria Lindsay Lohan, tant per tant, i sí, Paris home, sí, Hilton... Sí, Carmen Electra, tu, ja... Home, no, Carmen remat, Electra ja no. Rematem-ho tot. Però Paris Hilton o... La Lindsay Lohan... Sí, home, sí. Que l'han fotut fora de l'internat on estava i l'agafa ella i l'educa... Y drogas no, y mujeres tampoco, tienes que ir con hombres. Muy malament. Bé, no sé, no sé. Bé, ja veurem aquesta, que hi confiem en, en aquesta segona part de Sexo Nova York. Doncs fins aquí les notícies, nosaltres anem a comentar el que hem vist aquesta setmana. Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere. Don't uh, Comencem parlant de Sete Almas, que és la, la pel·lícula que es va estrenar la darrera setmana, de, la de Will Smith, el director d'En busca de la felicitat, que poc té a veure amb En busca de la felicitat, ja ho direm, aquesta pel·lícula. De ritme lent, excessivament lent potser a vegades. És una pel·lícula d'aquelles que, mentre l'estàs veient, eh, t'estàs preguntant què estàs veient, no? Entres en una frustració de no entendre res fins que al final de la pel·lícula encaixes totes les peces que dius, ah, val, sí, vale, m'agrada, m'agrada, no? Però durant tota la pel·lícula no tens aquesta sensació de que t'està agradant perquè és que no mm, ja t'ho dic, no són peces així deixades a l'atzar, és una història que no acaba de ser la que en principi ens havien explicat i que depara una sorpresa important al final de la pel·lícula. I... no sé, Marta, tu també l'has vista. Jo el que dic és que si eh, s'expliqués potser aquesta sorpresa final, que és només argumentativa, que, que fa encaixar tota la pel·lícula, potser li trauria una mica de gràcia. Però sí que és cert que tots els resums que s'estan fent no és ben bé el que és la pel·lícula. I de moment eh, esperes una cosa i quan ho veus dius això no és el que m'esperava. I el ritme frenètic que portava en busca de felicitat, que jo vaig suar i tot al cine, mm. de veure aquell home corrent, aquesta és tot el contrari. Però eh, no em va desagradar. El que passa és que és això, que et deixa moltes coses per enteses o o que tu no... O, mm, bueno, llavors no al final has de lligar caps. I, i, i sí, clar, al final has de lligar caps, però són escenes, a vegades apareixen escenes que dius, ara ah, això per què ha aparegut, no? no al final ho, entens, no? al final ho entens. I al final ho entens tot, no? Però bé, Will Smith ho fa bé, correcte, i aquest home no es fa gran, eh? El que passa que li has de criticar la pel·lícula que és d'absolut llàgrima fàcil, eh? No, no és la, la, la, les apostes de Clint Eastwood que no són de llàgrimes o fàcils. d'altres. és una cosa, aquella cosa continguda que té Clint Eastwood. No, no, aquí es va de traca i mocador i vinga tots a plorar, no? Home, esclar, és una és mica la... manipuladora, m'ha semblat en aquest sentit la pel·lícula. Les històries en principi ja són dramàtiques. Ja, home, però Siete almes molt. són les històries de set persones que estan fotudes, d'alguna manera. I no expliques res més, perquè no, no explico res des, més. no desvetllem. Eh? Però la pel·lícula se centra en dues o en una història, bàsicament. Uh mhm. -huh. I aquesta història en la que se centra és una noia, sí, és sí. Rosario Dawson. I, uh, bueno, puc explicar que té una afecció. Sí, està ja malalta. Veu, està malalta i, clar, la veus tan jove, malalta, guapa, clar, ja te presenta... Guapa? Jo sí. Ah, te, te morbo, Rosario Dawson. Sí, ah, sí, jo la no? trobo guapa. Sí, sí. I en aquesta pel·lícula està guapa. Sí, sí. Ai, Jacint, eh, amb aquesta cara realment, eh, en fi, hauríem de fer una foto i posar-la los feos del diccionari. I no ho sé, no és dolenta, però és això, que ja. potser ens expliquen la història d'una manera que no l'entenem fins que no arriba al final. Ja, aquesta una mica de, de frustració, però és una pel·lícula que sí, però que no acaba de... Sí que acaba entens de, el que no... està passant. Mm. A veure, entens, no. però no acabes d'entendre el motiu del per què està passant tot. Sí, sí, cosa que fa que quan arribes al final, una pel·lícula que te la creies fins al moment, quan arriba al final és que no te la creus, però ni de conya. Vull dir, no. Dius, o sigui, en aquest sentit de, ah, vale, sí, m'ha agradat, o sigui, m'agrada com a idea, però com una proposta que això pugui passar a la vida real, no, de cap manera. Bueno, és d'aquestes pel·lícules que te les eh, comencen a explicar des del present i van al, al passat. Mm, sí, sí, una mica també per, per enganyar l'espectador. Alguna cosa més a afegir, Marta, d'aquesta no. pel·lícula? No? Doncs anem directament, si us sembla, les estrenes que hi ha hagut aquesta setmana als Estats Units, en el Box Office. El que més dona als Estats Units, el Box Office. Comencem a la posició número 5, Hotel for Dogs, entrada de la setmana en 17 milions de dòlars, a la 4 Notorious, entrada de la setmana en 21, a la 3 My Bloody Valentine 3D, entrada de la setmana en 21 milions de dòlars, a la 2 Gran Torino, 6 setmanes en 73 milions de dòlars, i a la posició número 1 Paul Blart Mal Cop, entrada de la setmana en 33 milions de dòlars. Comença la temporada baixa d'estrenes als Estats Units. Gener i febrer, històricament, són els pitjors mesos en quant a pel·lícules estrenades. Comencem amb Paul Blart, Mal Cop, una comèdia protagonitzada per Kevin James en el paper d'un guarda de seguretat d'uns grans magatzems que es pren molt seriosament la seva feina i pensa que ningú més ho fa. Quan es presenti una situació amb hostatges tindrà l'oportunitat d'actuar com un policia de debò. La mitjana de la crítica ha estat la C. El Roger Ebert del Chicago Sentence diu que és una comèdia de bufonades amb un heroi que és un bon noi. Pensava que això no estava permès. La nota, una B. En el tercer lloc tenim My Bloody Valentine 3D, remake de la pel·lícula dels anys 80 del mateix títol, Recordem que els habitants d'un petit poble miner decideixen 10 anys després tornar a celebrar Ai, que m'estic quedant sense veu, perdó. La festivitat de Sant Valentí. La festa eh, es va deixar de celebrar quan aquell dia de fa 10 anys es va produir un accident a la mina perquè els responsables de la seva seguretat es trobaven celebrant el Sant Valentí. L'únic supervivent va assassinar els culpables i va advertir a la població com mai més tornés a celebrar aquella festivitat. Està protagonitzada eh, pel protagonista de Sobrenatural, Jason Eccles. A la quarta posició trobem a Notorious, bioquip, biopic de Notorious Big. El film narra com de petit venia drogues fins a la seva mort quan era el rei del rap de la costa est. El seu gran rival era Tupac Shakur, el rei de la costa oest. El protagonista és Jamal Bullard i també hi trobem l'actriu Angela Bassett. Eh, la nota mitjana de crític crítica és de ben menys, el Roger Ebert diu que és una bona pel·lícula amb moltes formes, li posa una A menys. Finalment, tanca el box office Hotel for Dogs, una comèdia familiar d'aventures, uns nens als que se'ls ha, prohibit, ha prohibit tenir animals a casa, rehabiliten una casa abandonada i la converteixen en un llall, una llar per tots els gossos abandonats que troben. Tot i això, esquenes dels veïns i la policia. Entre els actors trobem a Don Cheadle i Lisa Kudrow, la de Friends, no? que dius que hi fan aquests dos en aquest producte. Bé, el mitjana de la crítica és de ser, Roger Ebert diu que és una dolça, innocent pel·lícula familiar sobre gossos perduts que semblen tan ben entrenats com campions olímpics. Li posa una B menys. I de Markovic, de l'Entertainment Weekly, diu que està mig camí entre la llista de Schindler i Beverly, i Beverly Hills Chihuahua. Però aquest any quantes sí. pel·lícules hem tingut amb gossos? De moment tres, eh? Marley and Me... Uh... Beverly Hills Chihuahua, Hola, i ara aquesta. aquesta Hotel Fredox. És un any una mica gos. Com... Eh! Ei, quina broma. Bé, doncs, interessant veure aquesta barreja entre la llista de Schindler i veure... Hills. I Superdog a l'estiu. Bueno, però Superdog eh, té dos anys i aquí es va estrenar aquest ah. estiu. Però és una pel·lícula vella que per motius d'aquells baris no, no es va arribar a estrenar quan tocava. Bé, nosaltres ens sembla que ja tenim pràcticament a punt el, el nostre convidat, el Juan José Perucho, i res, doncs una mica de música i anem per l'entrevista. It seems today that all you see is violence in movies and sex on TV. But we're in those good old José Perucho, pero antes vamos a saludar a Peter Griffith, eh, su alter ego. Buenas noches, Peter. Hola. Hola. ¿No está aquí? Hola, buenas noches. ¿Tenemos algún problema? Hola. Avui tenim un problema telefònic. Uh, hola, buenas noches. Hola. Hola. Juan José, Peter Griffith. No està? Bé, eh... Uh... L'estiu ja t'ha tocable el telèfon. Sí, eh? alguna cosa, alguna cosa ha passat. Uh... Tenim... Hola, buenas noches. Hola. Tenim algun problema. Uh... Bé, la, la Marta mentre intenta resoldre el problema... Uh no sé de què parlem tu i jo ara, mentre... No sé. Uh, bueno... Quan... No, no, va, recordem el concurs, primer. Vale, que va. volies comentar alguna cosa? No, res, eh? no, no. No, no. Va, el concurs, què? Sí, el concurs... Què va... ha passat? No, el concurs de Panini, que la setmana que ve regalem un lot. Jo em sembla que sé la resposta. Sí? Dov, bueno. Dov Lundgren. La, la pregunta és, quin ha estat el darrer actor en interpretar Punisher? Dov Lundgren. No, no és aquest. No? No, no, no. N'hi va haver-hi un altre, i un altre que està l'últim, per cert, que hem de dir, el Punisher uh, Warzone, que és el protagonista que fem esment, eh... Uh no surt eh, en cinema, sinó que passa directament en DVD. Eh? Que això ja ho vam anunciar. Recordeu la nostra pàgina web del programa, que és el www.gr.es barra ningunoes i per participar al concurs al ningunoes arroba hotmail.com. Uh, eh, avui als 40 minuts, més tard, a banda doncs, de l'especial de Padre i Família que, que fem avui, parlarem de Band of TV, que escoltarem una cançó que és aquesta banda de compositors, de, bueno, de, de, de gent que protagonitza sèries de televisió i que, i que toca algun instrument musical i que canta. Uh, tenim a Juan José Perucho a punt, Marta? El tenim a punt. Molt bé. Per cert, Juan Perucho. Per Juan Perucho, vale, perdona. <laughs> Hola, buenas noches. Buenas noches. Uh, ¿Eres Peter Griffith en estos momentos, Peter Griffith? Eh, sí, creo que sí. Espera a ver si me encuentro... Sí, sí, soy yo. <laughs> ¿Qué da la familia? Stewie, Lois. Bueno, muy bien, muy bien todos, Lois y Chris. Meg, Meg está un poco tonta, como siempre. <laughs> ¿Y Stewie qué? ¿Violencia doméstica en casa o lo vais llevando bien? Y a Stewie es que yo no le entiendo, la verdad. <laughs> Entonces me cuentan cosas de él muy fuertes, pero a mí me da igual todo. <laughs> ¿Y el trabajo que ¿Continúas en el paro con el eso de la crisis y tal? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, claro. Y además muy bien, muy bien. <laughs> no quiero volver a trabajar, qué horror. <laughs> Viendo la tele en casa se está mucho mejor. Hombre, ya te digo. Juan Perucho, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? <laughs> bien, bien. Supongo que es la típica broma. No sé si en las cenas de, familia te dicen, va, haz un poco de, alguna invitación. Sí, sí, sí, bastante, bastante, bastante. <laughs> sí. Oye, tú no serás ese que hace, sí, y todo. A ver, <laughs> ¿qué quieres que haga? Bueno, además de, de Peter Griffith, que supongo que es el papel que la voz que se, te ha hecho más reconocible. Mm. También me parece que pones la voz a Sid, que es el forense de CSI Nueva York. Sí, sí, sí, a unos cuantos, a unos cuantos. A los seguidores de Ali McBeal eh, también te recordamos como la secretaria transvestida Claire Ottoms. Ay, sí, es verdad, sí, sí, no me acordaba. y, también como el pingüino de Batman Vuelve. También, también, también, también. Entonces, la pregunta es, ¿qué, tienes, Juan, que te dan todos los papeles más freaks del mundo? <laughs> Esto ya me lo dijo hace tiempo un compañero. <laughs> Dice, tienes ese hándicap, te, dan, vas vas te van a dar los papeles más difíciles. <laughs> sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, Estoy acostumbrado. <laughs> bueno, primero de todo, a nosotros nos gusta bastante hablar eh, sobre el mundo del doblaje y nos gustaría saber cómo entraste en, este mundo, qué edad tenías y si recuerdas cuál fue tu primer papel. Pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues tenía veintipocos años, veintidós, veintitrés, y el primer papel yo, yo no lo recuerdo. recuerdo, sí recuerdo que, que fue que, me, que me puse al lado a trabajar con Daniel Dicenta y que hacíamos, eh, yo hacía un compañero de él, los dos, una especie de mendigos, alcohólicos, y tal, y me lo pasé muy bien. <laughs> Pero, pero no recuerdo ni el título de la película, recuerdo el sitio, eso sí, claro, eso no se te olvida, pero, pero no, el primer trabajo no lo recuerdo, la verdad. ¿Cómo conseguiste el papel de, de Peter Griffith en Padre de Familia? ¿Se hicieron varias pruebas? <clears throat> Pues yo creo que no. Yo creo que no, directamente. Una, es una, cosa eh, un poco rara, ¿verdad? Porque, porque en, esto te estás examinando toda la vida. Toda la vida, raro es el mes que no. Oye, qué pruebas para, para tal o para cual. Pero en esto concretamente, no. Curiosísimo eso, ahora que lo dices. Ah, ¿qué, hay de, de, ti, de, Juan Perucho, en, en, Peter Griffith? Es decir, eh, si intentas imitar al máximo el original o, o portas alguna cosa tuya? Pienso, por ejemplo, en la risa de Peter, ¿no? Eh, yo, de las ah, en el doblaje hay dos tendencias. Eh, en, líneas generales. Hay gente que, que, dice muy bien y que, y que llena los personajes mm, y, y bueno, que tiene la voz muy bonita, y que son muy creíbles, y hay otra tendencia en la que se trata de imitar el original. Yo pertenezco a esta segunda. Me, mm, eh, trato de imitar eh, siempre el original, no la no no la no la, tesitura de voz, claro, no hay dos voces iguales, pero sí la manera de hacer de mm, del original. Eh, y, concretamente de este del, del Peter Griffin eh, la risa no la risa ya es así ya es así la de la esa esa cosa esa esa sí, sí, esa cosa quizá yo le pongo un poquito, hombre, al final te lo tienes que llevar a tu terreno y, sacar la vis cómica que tú tengas. Pero yo creo que, que porque alguna vez me entretengo a escuchar el original y, la risa es parecida, creo yo. Ajá. Ah, te quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Hola. Ah, mira, tengo una preguntita. En la serie hacen muchísimas referencias a series, actores, profesionales americanos que aquí no son completamente desconocidos. <laughs> ¿Alguien nos informa o os da una idea de quiénes son esas personas? Sí, sí, sí. Hay un, eh, hay un, un amigo, Alex, Alejandro, que es un verdadero experto en cultura americana y empezó por él, tiene su, empresa de vídeo y, empezó por hobby y ha, acabado yendo a todos los doblajes. Entonces, previamente, el director, que es el, que hace Stewie, Eduardo Gutiérrez, es el que la dirige, le, manda los guiones. Qué miedo, ¿no? Y, él y él eh, hace unas sugerencias bastante bastante apropiadas entonces, claro, ante una serie como esta, que dice, eh, cambio, cambio todas las referencias que hace, las cambio, las traslado a nuestra cultura. Yo creo que eso es un error, ¿no? Mm, eh, y sobre todo una serie como, como esta donde hay está llena de flashbacks que, dice como fulanito cuando fue y se examinó de no sé qué ron escena de fulanito examinándose luego no admite que lo cambies Claro que no dicen nada. Eh, eh, claro que a nosotros a veces esos personajes no nos dicen nada. Por eso mm, mm, vamos un poquito más allá y tratamos de hacer alguna gracieta. Eh, pero, pero es que esa referencia no, no la puedes obviar, no la puedes quitar. ¿Cuál, ¿Cuál, consideras que es la clave del éxito de, Padre de Familia? <laughs> Eso es una pregunta. Hombre, yo creo mm, que es porque siempre la se compara con los Simpsons, ¿no? pues que es más canalla que los Simpson, sin duda más transgresora, más va, un, poco más allá. los Simpson, aun pese a que es una serie para adultos, pero es bastante más correcta, más medida. Estos no, estos el Seth MacFarlane, el creador, pues, eh, pues se ve que o sabe que su éxito está ahí en ser transgresor eh, y entonces, pues eso prende, prende en la gente y gusta. Mm. ¿Ha habido algún momento eh, que, te ha costado doblar alguna escena en concreto de padre de familia? ¿Un momento? Sí. Muchos, <laughs> muchos, muchos, muchos, muchos, muchos, muchos. Eh, muchos porque, porque claro... Mm, ellos primero eh, eh, graban ah, graban la voz y, sobre el sonido que se tiene se hacen los dibujos mientras que tú eh, encuentras los dibujos hechos y tienes que adaptarte a la sincronía no que al fin que, no mm, es, es, puro oficio pero en este caso mm, ha habido momentos realmente difíciles Difíciles porque tienes un Parlamento de cinco, seis, siete líneas en, la, en el que no puedes cortar, no puedes cortar para respirar. entonces eso no, no hay truco, no hay truco para hacer eso y, me ha costado horrores algunos, algunos capítulos, sí. Agota, agota. ¿Y ha habido ataques de risa? Muchísimos, <laughs> sí, sí. Pero eso también con los Simpsons, de muchos momentos de tener que parar la sala porque, porque, nos moríamos de la risa y de tener que, que, hacer, eh, si estás trabajando juntos, de tener que salirse uno, hacer tu, mm, trabajar en una pista, luego venir el otro y, sin, sin, escuchar la réplica porque, porque había veces que no aguantábamos. Hmm. Uno de, los, uno de los actores que has doblado más o menos habitualmente es, Bob Hoskins. Sí. Ah, ¿hay, ¿hay, mucha diferencia entre doblar a un dibujo animado o, una persona real como Bob Hoskins? Sí, sí, sí. Em, em, hombre, doblar a un, a un actor real... Em, eh, lo que te da la cara eh, está muy claro, los dibujos te permiten un umbral de interpretación mucho más amplio. Entonces, a, a, veces, yo siempre lo he dicho, prefiero siempre un dibujo que no tenga demasiada expresión, porque eso te permite, te permite mm, un poco sobreactuar e ir más allá de lo que te permite eh, una, la cara de un actor, claro en, líneas generales esa es la diferencia y lo común que lo común a ambos es que hay que meterles alma incluso a, los dibujos los dibujos sin alma es, nada eh, hemos eh, visto que has doblado, has participado en el doblaje de muchísimas series de televisión. Ah, de todas las series en que has doblado algún personaje, ¿cuáles son aquellas que más te gustan? Pues mira, yo guardo eh, hablando de dibujos, guardo un gratísimo recuerdo porque eran unos guiones estupendos de una serie que se llamó Dinosaurios. Sí, es verdad. Eh, fue la, el último trabajo de la factoría Jim Henson antes de, vendérselo a Buenavista y, y, luego Buenavista fue a, su vez comprada por Disney. Y eh, me parece que era el último trabajo, Dinosaurios, la familia Sinclair, me acuerdo. Ese fue uno de los trabajos en que eh, creo más bonitos de los que hayamos hecho. Porque también eh, ese trabajo lo dirigía Carlos Revilla, que fue el que director hasta antes de su muerte, el de, Los Simpson. Y, aquel trabajo fue previo a Los Simpson y allí nos, nos entregamos todos, todos. Eh, ¿Y qué más? Así en dibujos, otra serie que, hicimos y que pasó un poco inadvertida, fue un intento de hacer una especie de Simpson a la española que hizo eh, Emilio Aragón. Mm. Y allí sí, allí sí, allí sí que, allí sí que oh, eh, eh, hacíamos el trabajo en plan radiofónico. No había dibujos, los dibujos se hacían después. Y fue una serie que se llamaba Qué bello es sobrevivir se hicieron, me parece que 20 capítulos ya, y, se dejó porque no, no tuvo el éxito que esperábamos. Y bueno, series, pues no sé, yo le calculo que he hecho, eh, precisamente llevo ahora unos meses tratando de recopilar toda mi vida laboral y yo le calculo que habré hecho unos seis mil y pico trabajos. <laughs> considerando trabajo tanto una película suelta como el capítulo de una serie, Entonces series, pues, aburrir. Y sobre CSI, por ejemplo, que mm, doblas a uno de los personajes regulares de CSI Nueva York, ¿qué nos puedes explicar de esta serie? ¿Es complicado ah, hacer de, médico forense? Por sí, es complicado, es complicado porque mm, eh, eh, no veo yo a la Mm, eh, no sé cómo decirte, tiene, interviene poco y él, y, me da la impresión que el actor eh, <laughs> trata de aprovechar la escena o dos escenas que tiene al máximo, ¿no? Y cuando le oigo, da unos tonos en original que soy incapaz de reproducirlos porque si los si los reprodujera eh, si imitara su musicalidad quedarían ridículos y por eso me cuesta y no me acaba de resultar simpático. <laughs> Será por las gafas. Aparte, bueno, sí, ya, cuando voy digo, ¿qué? ¿Cuántas veces se quita y se pone las gafas? <laughs> Y, aparte de que, porque claro, es un, es un personaje que siempre está ahí en, el, en la sala de forenses, y, y, y, cuando empieza a hablar digo este hombre no no son todo términos forenses es un, lenguaje lleno de aristas y, no, no, no, no me siento. Es decir, no es, no tiene que ver nada con el Peter. <laughs> no, claro, es totalmente diferente. <laughs> sí. Bueno, eh, Juan, ha sido un placer hablar contigo. Eh, nos gusta mucho hablar de doblaje y ah. alguien con tu experiencia, la verdad es que es un placer hablar contigo. ¿Sois defensores o, o lo atacáis? a, mí no, no me vas a oír nunca atacar al doblaje. A mí, a ver, tanto me gusta ver las cosas en versión original como, como doblada siempre que el doblaje esté bien hecho. Ah, eh, igual me pasa a mí, igual me <laughs> pasa a mí. cuando eh, encuentro algún detractor, te digo, mira chico, esto es como los libros. Te lo compras en inglés o en japonés o te, lo, te compras la traducción. Y si la traducción está, está bien hecha, pues da gusto, ¿no? Claro una, una, cosa no quita la otra, ¿no? O sea, puedes ver las cosas en versión original o dobladas, no tienes por qué estar en contra de una cosa o de otra. Es que el doblaje, cuando está bien hecho, es cuando no se nota. Y cuando se empieza a hablar de él es porque, porque cojea por algún lado porque hay el público no el público normal eh, ve cosas que dice pues pues pues si ese señor tiene la boca cerrada y sigue hablando esto cómo es es cuando está mal hecho cuando induce a hablar mal y cuando está bien hecho, pues, pues no se habla de él. <laughs> Bueno, Juan, pues que vaya muy bien. Muy bien. Y te seguiremos escuchando en Padre de Familia. Y pues- recuerdos a Stewie. Eso, recuerdos a Stewie, que lo tienes como jefe. Sí, encima. <laughs> Ten cuidado con la, pistolita del niño. <laughs> Pues ha sido un placer, hasta cuando queráis. venga, que vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Doncs ja ho heu sentit, <laughs> un plaer, i ara la Marta em sembla que ja la tindrem preparada amb les seves xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood. Dear, I fear we're facing a problem. doncs, Marta, quan vulguis amb les xafarderies. No, no tenim temps, estic estressada ja no, abans de començar. Tu tranquil·la, tenim temps, anem bé de temps. No sé, bé, eh, bé és el que tu dius. Sí, Començo va. amb la presa de possessió d'Obama. Eh, D'Obama. D'Obama, en català és Obama. D'Obama, Billy Bob. <laughs> Li podríem enviar aquesta cançó? Ai, per què jo no? no canto aquest cop. Segur, segur que li agrada, home, és el primer president treki de la història dels Estats Units, a més a més que llegeix Spiderman, vull dir que, que no es pot ser millor president ja només de començar. El podríem eh, portar cap aquí. Exacte. Jo, com a col·laborador, per l'any que ve, Barack Obama, ja hi estem treballant, eh? Home, li puc donar classes d'anglès. Sí, tu mateix. <laughs> Potser al revés, no? No. Molt bé, doncs eh, suposo que la gent que ja ha vist la, tot el que s'ha vist per televisió, no? que és molt... Steve Wonder i Sting eh, van, estar, van, van cantar, el, cantar i tocar i van fer la seva performance. Es van tocar? No els instruments, els instruments. No entre Es van tocar els no instruments, són uns guarros. <clears throat> El ball de, del veïnat, Neighborhood, Neighborhood Ball, Uh, a Washington, Beyoncé, ja s'han vist imatges, li bueno, va obrir amb el ball amb el president Obama, uh, eh, Cheryl Crow va cantar també, qui més? Matt Anthony i Jennifer Lopez, qui per cert uh, sobrevolaven sobre ells rumors de ruptura i és que es van fer un petó allà ballant i es van fer un petó en públic, que se suposa que això doncs, es fa tot el que s'ha dit de lleig sobre ells. Eh, John Bon Jovi també va estar en un altre ball, en aquest, el Chief Ball, el, el, el ball del jefe, mm. pels uh, militars. I uh, qui més s'ha vist? Així de grups, Jay-Z, no sé, és que no sé com es... Jay-Z. Jay-Z. El marit de la Beyoncé. Sí, el marit de la Beyoncé, Smokey Robinson, Didi i Denzel Washington. Mm, clar, tot, tot faltava... Eh, Faltava Morgan Freeman. Hal Berry. Morgan, Morgan Freeman no sé si encara està convalescent. No, suposo que deu estar bé. No, ja estarà recuperant. Menjant Crispis. Bruce Springsteen eh, estava amb la seva dona i Christopher Guest i Jamie Lee Curtis. Molt bé. Qui més? Eh, Muhammad Ali, el boxejador. Eh, estaven a, eh, a una plataforma, no sé ben bé com, és que no, no he pogut veure gairebé res, i també hi havia John Cusack i Steven Spielberg. I Leonardo DiCaprio va portar la seva càmera i va estar fent fotos. Uh mhm. -huh. I mentre que Magic Johnson, per exemple, i Val Kilmer doncs, posaven per als fans. Molt bé. Que, clar, ja que tot, estàvem tots allà... Tot una festa, eh? Sí, sí, sí. Val Kilmer, eh? eh? Que té un catxer, eh? Sí, i uns quilos de més, també. que <laughs> ocupa el gran angular, eh? Sí, ara sí. Ara Val Kilmer l'has de posar al cinemascope, si no, no entra També hi havia una festa privada mmm, feta per... Bueno, eh, muntada per Creative Co Coalition, la coalició creativa, que és una espècie de grup de mm, per als artistes, de, de, de defensa dels artistes, i entre els que assistents hi havia Susan Sarandon, que aquesta no pot faltar, el seu marit, Tim Robbins, i Anne Hathaway, per exemple, també. Uh mhm. -huh. no Guerra sé... de nòvies, bo. Oh. Mm. Jo vaig alquilar una pel·li al videoclub que seia igual. Guerra de nòvies? Sí, bueno, però era... Va, és igual. Era eh? No, na, na, na. No. Però acabava bé, eh? <laughs> Ja m'imagino, ja. Uh, molt bé, uh, fins aquí la, la, el tema Obama, Marta? Hi havia o... moltes persones, eh, sí. segurament me n'he deixat, però... Sí, però ja, ja està bé, ja jo està crec bé. que ja hem fet un bon repàs. I uh, anem, uh, dit això, uh, pel que és habitual en la meva secció, Eva Mendes, coronada la dona més desitjada del món. Bueno... En Jacint fa una com... Pues no, no, no. per tant. No. Home, sí, però... Jo en desitjaria més d'altres, ara mateix. Home, sí. Sí, no? no? Ai, nois, uh, l'actriu encapçala una llista que ha de sortir publicada avui. Avui havia de sortir, jo no l'he pogut, encara no, no s'havia publicat, com això anem una mica bueno. amb horaris... Uh, uh, suposo que havia de sortir en poques hores. Ja sortirà, ja sortirà. Tota sortirà. sortirà. S'ha votat per internet, uh, al web, aquest ja l'he dit jo alguna vegada, askmen.com, preguntalshomes.com. Uh, Mendes ha derrotat actrius com Scarlett Johansson o un... Eh? Mil vegades. Scarlett Johansson abans que aquella. Ui, aquella. Ui, que malament, que malament. Sembla que vagi far, jo. Sí, sí, sí. <laughs> o, per exemple, també ha derrotat a la potent... Uh, on estic? Aquí. Rihanna que jo no la coneixia, però l'he començat a conèixer perquè aquesta noia és cantant i també estava a la recepció d'Obama, a, la, a la presa de possessió, uh mhm. -huh. i és nativa de les Barbados. Molt bé. És una mulata així, una exòtica super exòtic, una... Bueno, en fi. Eh, I també ha passat per davant de Megan Fox, eh, que va ser nomenada l'any passat la més eh, sexy, la dona més sexy del món per la revista FHM. Uh -huh. molt bé. Què més, Marta? Eh, ha tornat la meva... Sí, sí, és que... Sense ella no sóc res. Ja veig, anaves perduda sense la música. Sí, sí, sí. Vinga, Ara, em trobo millor. En Sawyer, que... en Sawyer. Sí, Sawyer de Perdidos. Sawyer de Perdidos, que volia fer-se agent immobiliari abans d'entrar a Perdidos. Va estar d'un pèl d'un pèl. L'actor Josh Holloway estava a punt de convertir-se en venedor de pisos, com va aconseguir el paper de... Mac... Bueno, he posat macarra, però... Vull dir... Així, no? Sí, una, una carrilla. mica una carrilla, sí, ja té alguna cosa. Uh, la sèrie Perdidos. Cansant de no tenir feina regular com a actor, després de 9 anys de pol·lular per Hollywood, Holloway havia decidit d'abandonar i estudiar per ser un venedor de pisos i tenia ja la llicència. Fantàstic, tu. Imagina't. Sí, sí. Que hi ha moltes dones que li comprarien tot, eh? Que t'ho dic jo. Pot ser. Sí, sí. Però ara deu guanyar... Més, més, no, més. més com que estem amb la crisi del mobiliari, doncs clar... Pom, sí, pom, també pom. va pillar un moment just, eh? Sí, sí, va dir, ah, què faig? Bueno. Interpretació o, o ben pisos? Mira, al final va triar bé. Home, si llavors semblava bastant. Anem per la, una altra de les muses recent incorporades en aquest programa, Paris Hilton. Oh! Nega que... Hosti, va. Que Nega que mantingui un romans amb George Clooney. Això és l'últim. <laughs> Vaja, que jo George Clooney no el veig en Paris Hilton. Clar, no és el que vam parlar l'altre dia de Doctor Extraño. Ah, sí, sí, sí, sí. Esclar, això deu ser perquè els devien veure junts mm. per lo del Doctor Estranyo. No perquè hi hagi rotllo, mm. perquè és que... Hilton ha confirmat que... Però ella no ho ha negat, és a dir... Esclar, ella es farà... Tu, qui negaria que s'ha enrotllat en George Clooney? Hasta jo xulejaria. Clar! Hilton ha confirmat que va quedar amb Clooney recentment, però declara que no està preparada per començar una altra relació. O sigui, imagineu-vos, vaig tan, estic tan deprimida, si no necessito un Josh Clooney perquè encara estic superant la meva ruptura amb aquest xicot, aquest amb Benji Madden. El de... sí, que és el de... Ah, no me'n recordo, el... Oh! Sí, és un grup. grup de música que no me'n recordo. Bé, és igual, tampoc Es diuen I can't remember, no. Hilton es defensa dient que va sortir amb Clooney i uns quants amics més i que encara està superant la separació i que està soltera, soltera, soltera. Good Charlotte. Good Charlotte, molt bé. Canten bé o fan bé? Bueno, són punt pop d'aquest escarós. Val. Puix. Robert Downey Jr. haurà de pujar d'alçada a Sherlock Holmes. El director Guy Ritchie li posa difícil i ha demanat a Downey Jr. que porti unes sabates en plataforma de 10 centímetres per posar-lo a l'alçada del seu company, de Jude Law. Que, que sembla una drag queen, pobre home. Però l'ha fica quadrat, eh? N'he vist imatges i té un tors, en Robert Downey. No sé, sembla una mica, no sé si les fotos aquestes d'estranquis, que sembla més un... un Semblen Chaplin un, en un sense sostre, no? Sí. És que, més <laughs> que Sherlock Holmes, és curiós com serà aquest Sherlock Holmes Però de Reggie. Som Sherlock Holmes que repartirà d'hòsties allà. Plas! Això probablement. Què més, Marta? Va, anar per feina. Doncs, bueno, Jude Law interpreta el doctor Watson. Rachel Griffiths eh, està embarassada del tercer fill i direu qui és aquesta? Doncs és l'actriu que fa de Sara a Cinco Hermanos. Ah, molt bé. Nascuda a Austràlia, té 40 anys i està para, espa, esperant, esperant, no parant, esperant un altre bebè amb el seu marit Andrew Taylor, un artista. La parella té dos fills, Banjo Patrick. Ah, Banjo? Sí i Adelaide Rose. Molt bé. I acabo. Mm -hmm. Portia de Rossi i Ellen DeGeneres es tornen vegetarianes. Molt bé, lesbianes i vegetarianes. Lesbianes, vegetarianes, casades, eh? però això que merda és? Hòstia, tanques, eh, tranquils, una mica de respecte, home. Per cert, i una notícia que no porto, però potser us interessa perquè abans he sentit el nom de Lindsay Lohan. Lindsay Lohan i la seva actual parella han obert un compte corrent comú. Ah, això és notícia. <laughs> sí. Però és una notícia que havies descartat i em feia falta sí, sí, Sí, però no, és, clar, és, vull dir, clar, ja quan obres un compte en parella ja és que ja està. Ja, ja està, no? ja la cosa definitiva. Molt bé, Marta, doncs fins aquí les uh, eh, xafraderies aquesta setmana. Sí. Doncs, uh... Sempre ens quedarà París. Sí. París. Ha, ha. <laughs> Vinga, anem, anem, abans que l'humor dolent, anem als 40 minuts. Sèries en obert als 40 minuts. Aquest és Hugh Glory i això és Band eh, From TV, aquesta banda musical formada per actors famosos de televisió, un grup musical de, cre de rock creat amb, vaja, amb un objectiu humanista. Tot el que guanyen aquesta gent doncs, ho donen a organitzacions benèfiques i ara acaben de treure un CD i el van anar presentant al show de Jay no? el de Tonight Show. Recordem que entre els actors, a banda de Hugh Glory, que ara sentíem cantant i tocant el piano, tenim a James Denton, el de Mujeres Desesperades, que és el pobre Mike Delfino, uh, L'Adrian Pasdar a la guitarra, que és uh, el, un d'herois, que surt herois, uh, no me'n recordo que és el, el polític, no? Ara no me'n recordo com es diu. El Greg Grunberg, també d'herois, que la gent Parkman a la bateria, i el Jesse Spencer de, de House, també, que toca el, el violí. Eh? Doncs aquesta són, és, és la banda de, de, de la televisió. Parlant de... Nathan. Nathan, això. Nathan Petrelli, ara m'ha sortit. Bé, anem, si de cas, eh, deixem això, eh, aplacem una setmana més parlar de la cinquena temporada de House, perquè <laughs> no ens donarà temps avui, i eh, passarem un sneak peek de Perdidos, perquè Perdidos eh, arriba aquesta setmana a la televisió nord-americana i tenim, res, un petit abans de la que podrem veure aquesta setmana el primer capítol de la cinquena temporada In the Orchid Station, below the greenhouse. I told him I was sorry for making his life so miserable. And then he left. So obviously, John's visit to you made an impression. What did he say to make you such a believer? Sawyer, Juliet, everyone from the boat. Doncs el que estem escoltant és una conversa entre el Ben i el Jack, eh, que decideix afaitar-se la barba i anar, tornar a la illa, diguéssim. No? És el primer capítol de la cinquena temporada de Perdidos i tenen una conversa sobre John Locke. Uh, D'això ja, doncs, aquesta mateixa setmana ja els podrem baixar aquest capítol de Perdidos. I un que s'acomiada definitivament d'una sèrie eh, que ha passat aquesta setmana és el Gil Grissom, el William Peterson, que va dir adeu al seu personatge de CSI. Doncs Gil Grissom deixa CSI i ho va fer en el canal CBS amb un capítol que van veure 24,25 milions de nord-americans. Una autèntica passada. El capítol havia de començar a les 9 del vespre, va començar a les 9 i quart, perquè abans va haver-hi un missatge presidencial de l'expresident George Bush que es va voler acomiadar de la nació. O sigui, es va acomiadar Bush i després es va acomiadar Grissom. Un, doncs, ens n'alegrem que s'hagi acomiadat, acomiadat i l'altre, doncs, ens entristeix evidentment qui ens, ens entristeix és Grissom, eh? Perquè no, no, no quedem malament ara. Doncs eh, Grissom ha deixat eh, la sèrie, els analistes diuen que continuarà mantenint l'audiència que té fins ara i el seu substitut, doncs ja ho sabeu, és Lawrence Fishburne, el protagonista de Matrix, que ja va fer la seva primera aparició a CSI el passat mes de desembre. 24,25 milions la deu de Grissom, un autèntic rècord. I una altra sèrie que tindrà spin-off és aquesta. Where has she been, Serena? And who am I? That's not a secret I'll never tell. Doncs eh, Gossip Girl, que sí que tindrà spin-off i la prequela s'anirà eh, sobre l'adolescència de la Lily Van Der Butsen. Uh, succeirà a Los Angeles en els anys 80. El pilot de la sèrie s'emetrà com un episodi de la segona temporada de Gossip Girl el dia 11 de maig. Uh, aquesta sèrie deriva... Mm, digues... Tercera temporada. Segona, segona. Però si ja està a la segona... No, no, la segona l'estan emetent ara mateix. que el té dues temporades. La primera que es va emetre l'any passat i aquesta la segona. Sí, sí. Uh, doncs uh, estarà centrada en la vida de Lily Rhodes que és el nom de soltera, després d'haver-se barallat amb els seus pares, s'ha d'instal·lar amb la seva germana i haurà de viure una vida sense xampany ni caviar i haurà d'anar a l'escola pública. És allà on es retrobarà amb el Rufus Humphrey. Eh, I res, doncs una sèrie que suposo que agradarà i que esperem que triomfi tant com Gossip Girl. Eh, re, nosaltres ens sembla que ens hem d'acomiadar perquè ens queda un minutet per acabar el programa i ho farem escoltant una de les cançons d'aquest Band of TV i la setmana que ve doncs, parlem de les nominacions als Oscars. La cançó, doncs, el eh, You Can Always Get What You Want. Uh, Jacint Marta, ens retrobem la propera setmana. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Jo mateix també, l'Ignasi Arban, m'acomiada a tots vosaltres i us deixem amb aquesta cançó de Van Front TV. Fins la propera setmana. Que vagi bé. Connection At her feet was a footloose man You can always get what you want You can always get what you want You can always get what you want. But if you try sometime, you might find you get what you need.